Сергій міцно стиснув у руці склянку. На його обличчі не тіпнулася жодна жилка, тільки вилиці загострилися, і в очах у далекій глибині стали дві білі риски. Сміливі це були очі і небезпечні до краю. Чи, може, довідчаю? цього вечірку визначити не міг. Є люди, які мали хист, а той справжній талант, і розтринькали себе. За все треба платити. Треба, погодився вечірко, хоч іноді вдається уникнути. В тому, про що я кажу, ніколи. Тільки праця, пекельна праця може привести людину до того, що вона задумала. Ну і кінцева мета лауреатство, депутатство, радикуліт і виразка шлунка. Мені здавалося, ти вартий більшого, сказав Ірша. В його словах чулися зневага і погорда. А може, й вартий, примружив голубі очі вечірко. Те, що я сказав, справді не мета, окраса життя, але не поспішай. Думаєш, як обігнав на повороті? На повороті? Нехай на старті, але до фінішу ще далеко. Може, біля того фінішу нам уже ніщо не буде потрібно, з невластивою його вікові проникливістю сказав Ірша. Ти обігнав на першій стометрівці, ти йдеш далі з перевиконанням. Я про те не думаю, просто працюю. Не думаєш? Вечірко поморщив високий лоб, який через залисини здавався ще більшим. Скажи мені, якби ти впіймав золоту рибку, що б ти в неї попросив? Я не знав би, що просити, не знаю, чого хочу. Да, протягнув вечірко. Вони вийшли з павільйона, і він обняв віршу. Друже мій дорогий, ти правильно робиш. Я тільки тепер по-справжньому почав тебе поважати. Нам ще довго працювати разом, довго дружити. Ти вищий за всіх отих примітивів, показав на довгу чергу до бочки з пивом. Над їхніми головами на молоденькій борізці галасували шпаки, і так само галасували на дитячому майданчику дітлахи. Ірша подумав, що вони чимось між собою схожі. Він уже не слухав вечірка. Хоч вечіркова рука лежала в нього на плечі, він думав про інше, що й в нього колись будуть діти. Це, мабуть, дуже гарно нести на шию такого. поцвірка синка або донечку, а він смикатиме тебе за чуб, як смикає ота кучерява білявочка свого татуся. Ця думка випливла не знати звідки, з серця, з глибини самого його єства, бо розум майже сміявся з цього, почувався ще дуже молодим, безкінечним і був зайнятий будуванням інших планів. І буде в нього свій дім, і буде в нього багато-багато всього. І матиме він тоді справжніх друзів, ну, таких, як вечірко. Він його тоді не пустить і на поріг. Але чого вечірко так леститься зараз? збирається продати?